Copyright Goethe Verlag München. 50 languages. Des cours audio dans de nombreuses langues. Allez sur le site www.book2.de pour télécharger la dernière version. Un. 1. Les gens. Les gens. Moi, je. Moi, je. Moi et toi. Moi, et toi. Nous deux. Nous deux. Lui, il. Lui, il. Lui et elle. Lui et elle. Eux, deux. Eux deux. L'homme. L'homme. La femme. La femme. L'enfant. L'enfant. Une famille. Une famille. Ma famille. Ma famille. Ma famille est ici. Ma famille est ici. Je suis ici. Je suis ici. Tu es ici. Tu es ici. Il est ici et elle est ici. Il est ici et elle est ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Vous êtes ici. Vous êtes ici. Ils sont tous ici. Ils sont tous ici.